ectinos cae ofis. Ectinos ofin harpasas apeptato. Hode epistrafeis cae dacon cae amphoteroi ec tu hypsus catenen homen ictinos atethnecei. Hode ofis efe autoe. Tito suton emanes, hoti tus meden adicuntas blaptein e bulu alla dicen edocas tes harpages dicaian hoti pleonexia tis prozechon kai tus asthenesterus adicon iscurotero e prospeson hos uk el pisdei tote kai haproteron e poiese kakak